Հարկ է նախապես նշել, որ միջազգային փորձագետները գրեթե առանց բացառության համոզված են, որ հրադադարի այդ լայնացավալ խախտումը նախաձեռնել է ոչ այլ ոք, քան Ադրբեջանը։ Նման համոզմունք փորձագետների շրջանում ձևավորվել է անկախ այն բանից, թե իրենց մտեցումներում նրանք ինչ աստիճան հայամետ են կամ ադրբեջանամետ։ Մանավանդ, որ պաշտոնական Բաքուն հակառակ առաջին օրերի դիվանագիտական սեթևեթումների, թե այդ ռազմական գործողությունները հայկական կողմի սադրանքների համարժեք պատասխաններին, ապա ներկայումս չի էլ թաքցնում, որ առաջինն է նախաձեռնել ապրիլյան այսպես կոչված Բլիցկրիգը, կայցակնային հարձակումը։ Ամերիկյան National Interest բարբերականի գնահատմամբ մեջբերում եմ Ադրբեջանական բանակը հերադադարի վերաբերյալ 1994 թվականի համաձայնագրի ամենալուրջ խախտումը թույլ տալով Այսպիսով իսկ ստեղծել է լայնածավալ հակամարտության պայմաններ, որի մեջ կարող են ներքաշվել Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը, ինչի արդյունքում Սևծովից մինչև Կասպից ծով կառաջանա խառնաշփոթության ու տարապանքների մի ամբողջ շղթա, իսկ պատերազմը կդառնա ամենախոշոր հակամարտությունը Եվրասիայում, խորթային միության փլուզումից հետո։ Մինչդեռ ռուսաստանցի փորձագետների մասնավորապես Ռեգնում լրատվական գործակալության պնդմամբ ադրբեջանական կողմը հաշվի առնելով ի զորքերի ցավալման բնույթը լուծել է զուտ տեղայնական նշանակության խնդիր, կողմերի շփման գծում շոշափելով Ղարաբաղի շուրջ շարանված անվտանգության գոտին, որը պայմանականորեն կոչվում է Օհանյանի պաշտպանական գիծ։ Միջդեռ հենց միայն այն փաստը, որ Բաքվի լրատվամիջոցները Օհանյանի գիծը համեմատում են խորհրդաֆիննական սահմանում երբևէ գոյություն ունեցած Մաններհեյմի գծի հետ, ինքնին վկայում է, որ հայկական կողմի ռազմական դոկտրինան պաշտպանողական է, այլ ոչ հարձակողական հարց է ցակում։ Իսկ ինչ շահեց Ադրբեջանն այդ արյունալի արկածախնդրության արդյունքում։ Փորձագետների գնահատմամբ միայն այն, որ Բաքվում անմիջապես հնչեցին հաղթական զեկույցներ 3 կամ 400 մետր լայնության ականապատ տարածքը հատելու մի քանի բարձուն գravelու մասին, որոնց մի մասը իդեպ անմիջապես ետ է գravel Արցախի դիրքապահ ուժերի կողմից։ Եվ իհարկե, ադրբեջանական հանրության շրջանում նախագահ Իլամ Ալիևի հեղինակության արտառոց աճ։ Միջդեռ հետևանքներն առավել քան անմխիթար են։ Ինչի մասին պաշտոնական Բաքուն զլանում է բարձրաձայնել։ Ավելին, զանգվածային լրատվամիջոցներին եւ քաղաքական գործիչներին խստիվ արգելելով խոսել դրանց մասին։ Իսկ խոսքը վերաբերում է մի քանի օրվա մարտերի ընթացքում ադրբեջանական զորքերի կրած զգալի կորուստներին, ինչպես զինտեխնիկայի, նույնպես եւ կենթանի ուժի առումով։ Գումանած դրան, ոչ բանակցային գործընթացը փաստորեն ետ է շպրտվել եւ գործնականում ամեն ինչ պետք է սկսվի զրոյից։ Այս առումով փորձագետների շրջանում արկա է այն վարկածը, ըստ որի իրավիճակը սրելու միջոցով Ադրբեջանը մտադիր էր խափանել եւ կարծես թե խափանել է հակամարտության կարգավորման ԵՀԿ Մինսկի խմբի արդեն պատրաստի պլանը։ Երևի թե պատահական չէ, որ ներկայումս Բաքուն գերադասում է խոսել միայն ռուսական պլանի մասին, Մասնավորապես Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը վերջերս Մալթայում կայացած մամլո ասորություն խոսելով այդ մասին հայտարարել է, մեջբերում եմ. Դերևս վաղ է բացահայտել դետալները։ Դրանք որոշ հետաքրքիր մտքեր են հնչեցրել, եւ այդ ամենը նորացված մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա է։ Ռուսաստանի առաջ քաշած առաջարկությունները մեզ համար նույնպես հետաքրքիր են։ Ռուսաստանը մեզ առաջարկել է փուլային լուծում։ Ի հակադրումն Մամեդիարովի հայտարարության մեջ վերենք Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքն առայն, թե խոսել այն մասին, որ դա պլան է, ծրագիր, նախագիծ, փաստաթուղթ, կարծում եմ դա ճիշտ չէ հիմք ունենալով այն իրողությունը, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում սովորաբար հանդես են գալիս փոխհամաձայնեցված առաջարկություններով, իսկ ռուսական պլանի մասին տեղյակ չեն ոչ Վաշինգտոնը եւ ոչ էլ Փարիզը, Փորձագետները մատնանշում են, որ Բաքուն այսպիսով իսկ փորձում է սրել Մոսկվայի եւ Երևանի փոխհարաբերությունները։ Միջազգային փորձագետների գնահատմամբ փլուզվել է նաև ադրբեջանական դիվանագիտությունը, ինչի մասին ուղակի կամ անուղակի կերպով վկայում են անգամ պաշտոնական Բաքվի մի շարք հայտարարություններ։ Այսպես Ադրբեջանի նախագահի հասարակական քաղաքական հարցերով օգնական Ալի Հասանովը վրթոմունքով է նշում, թե մեջբերում եմ ներկա իրավիճակում միջազգային կառույցների լրությունը հիմք է տալիս ասելու, որ նրանք բոլոր ջանքերն ուղղել են Լեռնային Ղարաբաղի անջատողական ռեժիմի անվտանգության ապահովմանը եւ հայ-ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում գոյություն ունեցող ստատուս քվոյի պահպանմանը։ Մեջբերման ավարտը Մինչդեռ մեղմ ասած դա հակասում է իրականությանը, քանզի բոլոր միջազգային կառույցները հակամարտ կողմերին կոչենանում պահպանել հրադադարի ռեժիմը եւ անցնել բանակցային գործընթացի։ Իր հերթին Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուս Մամեդովը հայտարարել է, թե մեջբերում եմ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացուցիչները խոչընդոտել են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում տիրող լարված իրավիճակի մասին բանաձևի ընդունմանը։ Ըստ Մամեդովի թոնթորանքի մեջբերում եմ ՄԱԿ-ն այդ հարցը նույնպես մի կողմ է թողել։ Այդ հարցը ոչ մի անգամ չի բարձրացվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Մյուս միջազգային կառույցները լռում են, ոչ ոք չի հիշատակում միջազգային իրավունքի մասին։ Իստե ով է մեղավոր Ադրբեջանը այդ դիվանագիտական զախողումներում ըստ Բաքվի իշխանությունների մեղավոր են հայկական կողմը, հայկական լոբբինգը եւ մնացյալ աշխարհը, բացի իհարկե Բաքվից։ Իսկ գուցե բանը հենց Բաքվի մեջ է, որը ջանում է դուրս գալ այն խճճված ու բարդկացությունից, որի մեջ ինքն իրեն նետել է ապրիլի սկզբին իր իսկ սանձազերծած պատերազմի ընթացքում եւ հետագա օրերին։ Միանգամայն իրավացիորեն հարցնում են փորձագետները։ Երևանն ու Ստեփանակերտն առաջադրել են բանակցային գործընթացը վերսկսելու նախապայմաններ, այդ թվում շման գծում դետարկման համակարգի ստեղծում եւ անվտանգության երաշխիքներ, Արցախի իշխանությունների անմիջական մասնակցություն բանակցություններին։ Դա ինչ խոսք ամենևին չի նշանակում, թե հայկական կողմը դուրս է գալիս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո տեղի ունեցող կարգավորման գործընթացից բայց ահա պաշտոնական Բաքուն դա ներկայացնում է իբր բանակցություններից դուրս գալու Հայաստանի միտում։ Ռուսաստանցի հայտնի փորձագետ Սերգեյ Մարկեդոնովի դիպուկ բնորոշմամբ դա նշանակում է սայլ ձիուց առաջնել։ Երևի թե Ադրբեջանի իշխանությունների համար դժվար է ընկալել միջազգային հարթակներում քանիցս նրանց ասված այն པարս տարրական ճշմարտությունը, որ ընդունված կարգ է։ Նախ պետք է դադարեցնել մարտական գործողությունները, ապա նոր միան նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ասենք, քաղաքակիրթ խոսքը հազիվ թե հասնի տասնամյակներ վեր վայրագության ախտանիշով տարապող այդ արհեստացին պետության ղեկավարությունը, որ գիտե ճանաչում է միայն ու միայն ուժի ճշմարտությունը, ինչի դառը մռուրը վստահ լինենք ստիպված պետք է լինի կուլ տալ ոչ հեռու ապակայում։